Darem ràpidament els resultats d'una jornada que no ha estat gaire eh, positiva, diríem, en quant a que ningú dels equips d'Eivissa i Formentera ha guanyat, però bueno, en qualsevol cas sí que alguns han sumat i això eh, ha que destacar-ho també. En qualsevol cas, com sempre, faim, on anam cap a la presentació dels nostres companys de tertúlia, i del nostre convidat avui aquí en aquest Esports d'èxit. Com estàs, Sergio? Bé, bones tardes. Benvingut. Moltes gràcies. Com va la cosa? Molt bé. Ha anat bé cap de setmana? Sí, bé. Sí? Bé. Juanito Can Alfredo, Juanito Rillero, com estàs, mm, Juanito? Molt bé. Eh? Una vegada més aquí, sí. Aquí, no, el No sé quants años ando bien No, no el costumbre Champion, ¿cómo estás, campeón? Pues como dicen ellos, aquí a tu ladito, calentito los lunes, que hace más frío que los pingüinos en Ibiza, yo no sé lo que pasa, que estamos todos malos. Ayer no pude ir a ver mi peña, pero tenía 18 teléfonos pasándome eh. la información y, como quiero estar siempre contigo cuando estoy en Ibiza. ¿Cómo estás? Mi hijo está bien, ya dije el otro día que mandaba un abrazo a los médicos del hospital Camisi, al personal. Por resultados, ¿cómo han dado resultados? Eh, lo miró tu Rosselló, muy contento. Dentro de la pequeña gravedad, mm, tiene que llevar 21 días una escayola portátil esta que se la quita para ducharse y, decirte que muchísimas gracias a toda la gente que me ha llamado, a mi hijo y a mí, y, a los que no han llamado que les correspondía, pues no voy a perder ni 10 segundos. es que ni 10 I avui tenim com a convidat el president de la Penya Esportiva Santa Eulària. Estan molt contents de que estigui aquí en els estudis, Juanito Dàlies. Com estàs, Juanito? Bé, m'heu telefonat i... I aquí estàs. <laughs> I aquí estàs. Eh? I aquí estàs. Sí, ràpid, eh? ràpid. Eh? Bueno, eh? el president d'un club que no deixa, no deixa de ser notícia, especialment perquè eh, passar de la eh, circumstància anecdòtica, diria jo, d'ahir, no? Eh, la veritat és que l'equip està fent una temporada excepcional, una temporada molt bona, amb un futbol bastant més creatiu, diuen, que l'any passat, i, i això es nota, i es comenta, es diu, l'entrenador pareix que també disfruta més que l'any passat, a pesar de tot, això és per almenys el que diu, i el president disfruta també o no? Sí, estan disfrutant, estan, estan disfrutant, eh, estan, són unes èpoques fotudes per futbol, però dins del que cap estan disfrutant, el club va endavant, tant els juvenils com els primer equip, tot el futbol bàsic també i nosaltres podem dir que hi ha molta feina però a disfrutar. Molt bé, parlarem de la penya, parlarem de la situació actual del club, de com anau afrontant el que queda de temporada i quines eh, previsió i els objectius que hi ha que anar marcant d'aquí al final. Bé, eh, resultats, resultats d'aquest cap de setmana, de la penya eh, deien un resultat anecdòtic gairebé perquè va empatar 0-0 eh, davant d'un equip, per altra banda, potent, que comença a tocar sa porta i alerta, perquè els que es vagin despistant, i n'hi ha algun que pareix que va una mica despistat darrerament, es pot veure involucrat en una situació no gaire agradable en aquestes properes jornades. En qualsevol cas, la penya, a pesar d'empatar 0-0, seu entrenador com dèiem, content, eh, l'equip va de sa cara i eh, simplement va faltar la sort del gol, que a vegades també és necessària. Eh, el Sant Rafael va perdre per dos gols a zero davant del Pas de Calvià, perdia el seu ritme, diríem, d'aquestes darreres jornades on havia aconseguit sumar, i en aquesta ocasió pues, doncs, va perdre, però bueno, també entra dins de les possibilitats. I el Formentera, el Formentera que no va bé la cosa, no va bé perquè duim el que duim ja de 2014, han disputat 15 punts i el Formentera n'ha sumat 2 de 15, 2. Per tant, això hi ha que fer-s'ho mirar, aquí hi ha un problema, i a pesar de que es Matalàs era a prou important entre la Formentera i la resta, es Matalàs aquest ja pràcticament està eh, eh, eh, en ses darrers, i això pot fer que eh, hi hagi dificultats per poder mantenir aquesta quarta posició que ara mateix té la Formentera. Voleibol d'Oniola, eh, el futbol juvenil només va guanyar el, el, la Eh, Sant, Sant Jordi, Jordi aquesta jornada, més per golatjada, una, una golatjada important, eh, van perdre el Portmany i la Penya, i eh, destacar també, en seria interpobles, bueno, tot segueix igual, i alguna que, altra situació que encara eh, segueix produint amb algun partit i amb algun equip que apareix que està implicat sempre en tots els líos, en tots els follons i en totes les eh, dificultats que pateixen alguns jugadors a l'hora de, d'haver de, de tenir assistència mèdica. No? Però bé, en qualsevol cas hem de destacar també la victòria del Handball Club Eivissa dins de la màxima eh, possibilitat que té ara de mantenir la categoria que seria subjectiu prioritari dins aquesta categoria nacional i la derrota del Pucci, que bé, ha davallat una mica dins de la classificació, però és un equip es femení de Puig d'en Valls que pot superar les dificultats i en qualsevol cas eh, aquestes properes jornades segur que aniran remuntant. M'agradaria que no se m'oblidés un tema, perquè, a veure, demà hi ha un, un programa, un, una entrevista que, que, que en aquesta hora es fa cada dimarts a TEF. I, i la veritat és que estic content perquè és, és protagonista una persona d'aquesta tertúlia. I és una persona que a vegades coneixem per, per allò de, de les seves relacions, els famosos, en sus futbolistes més destacats, en, en, en, en toreros, en artistes, en cantants, és en l'avi. En l'avi que, que moltes vegades és més que tot això, no? és més que, que aquesta relació eh, constant que permet que molta gent famosa vengui, vengui a Eivissa. No? En l'avi és tota una història, una història futbolística, una història de família, una història d'infància, una història de trasllat de la seva terra a Eivissa, una història de, de gent coneguda i no tan coneguda. Si volen disfrutar de tot això i segur que volen veure un lavi diferent, un lavi eh, que probablement molt pocs coneixen, no es perdin la cita de demà. Lavi, que estic molt orgullós jo que també. facin una superentrevista com la que et fan demà. Això, eh, la gent d'aquesta tertúlia, mos va omplir de satisfacció, perquè fixa't que en Juanito mira que és famós, eh? En Sergio, hace el jugador y a ser entrenador. Y, bueno, y en Juanito Davies. Juanito Bueno, pero la, alegría, que tengo es que los cuatro que estáis aquí, muchísimos más estaréis en ese pequeño homenaje. Eh, hace unos 20 días me entrevistó Juan Tour, que sabes que lo quiero mucho, a Maribel y, y a Tony Planet que tenían pensado hacerme algo bonito, un pequeño homenaje televisivo a toda, toda mi trayectoria de que vine con un moco hasta aquí, en el año 72, 3 o 4, no me acuerdo, que mi tío Manolo fue a buscarme y mi tío Miguel, que me vine siendo el mayor de dos hermanos y que mañana en esa entrevista, que será un tipo homenaje como cuando hice el pregón de mi pueblo, eh, le doy las gracias a Ted y a Radio ES y sobre todo a Monse Monsalve que lleva dos semanas trabajando esa entrevista, montando fotos. Es una cosa muy bonita que me alegro mucho que hayas dicho esas palabras. Primero porque sabes que te aprecio y te respeto, aunque tengamos trifulca y las tendremos. Pero que lo hayas dicho tú me alegra porque tú estás en ese homenaje también. Mi presa y todos mis veteranos, lo mismo estaré pues es que puedo estar con Juanito no, Botella. no, no cuento ah, nada. En resumen, ¿Eh? no, en resumen, en ese homenaje puedo estar con Juanito Botella o Alejandro, como puedo estar con Muriano, así con Camacho Villa, con vosotros. Te digo que es una cosa de toda mi vida, a toda mi trayectoria, y desde aquí os digo, a los que escuchéis milongas de esas del Labi, que cuando terminéis mañana a las 10 y cuarto, que empieza el programa, y termina a las 11 y cuarto, mm, vaya a ver otro Labi que no conocéis. Vamos a dejarlo hasta mañana. Bé, que ho disfrutin. Demà, si tenen oportunidad no s'ho perdin, porque coneixeran sacar, una altra part Van a sacar el niño que llevas dentro. Sí, sí, sí no eh? Mañana te ah, juro que no me pienso enfadar, porque he visto las cosas y lleva trabajando Monse junto a la Tez... con Tony que ha venido hoy a mi casa. Lo están haciendo también que no pienso llevar guión. Voy a ser el labio pulmón, pero el labio es escondido, que vosotros cuatro lo conocéis. Mucha gente no lo conoce y lo va a conocer mañana. Muy presi, Ahora, ¿qué pasa en la peña? ¿Qué pasa en la peña que, que está tocando el soporte del Mallorca y todo? Eh? no, No, no, no. que no? No. que estábamos a 6 que iba va una entreposada, sí. una entreposada no. no. Davant teníem un equip molt ben plantat un bon equip, i, lo l'únic que nos va faltar va ser esgolet, perquè jugar van jugar, la segona part els van fotre darrere i, i pràcticament no van sortir, però no van tenir la sort de fer el gol, altres, a voltes en fèiem 3 o 4, i ens va faltar el gol, però vaja, el Poblense és un bon equip i, i va amunt i amunt i amunt i, i, i, a veure l'amunt que va, eh? perquè mm. és, és un bon equip. Sí, sí, jo deia que, que es descuidin, que vagin alerta, sí. perquè eh, sa feina pels quatre primers és molta, no hi ha mm -hmm. que despistar-se el més mínim, perquè n'hi ha darrere que van, van avançant. Eh, la penya ha fet els seus deures, ha avançat tant que m'ho recordo la penya la temporada passada, perquè si llevam al Mallorca, que el Mallorca està en una altra òrbita, no? si llevam al Mallorca, la veritat és que no hi ha tanta diferència de la penya d'enguany a, a la penya de l'any passat, o la penya de temporada passada a la penya d'aquesta. No hi ha tanta diferència a pesar de que en molts de casos, en moltes situacions, diríem, internes de la pròpia plantilla, de l'entorn, de l'equip, del de club, eh, hi ha un altre aire, un aire com a més positiu, i això que la temporada passada vareu fer campions, amb una diferència de 15 punts, crec recordar, o 16 respecte al segon, sí, sí, però sí. Eh, la gent estava com una mica desmotivada, com una mica... I en guany, 9 segons, però hi ha com, com més alegria. Què està passant? Bueno, és Mm, és una temporada diferent a l'any passat, no? Eh, l'any passat, quizà, eh, aquesta diferència de punts que hi havia al final, allò va, li va llevar un poquet d'alegria, i en han, han anat pues, de vall per amunt, i, i ara estem segons, però en dues setmanes podem estar quarts. Eh? Vull dir, la diferència és tan petita que no, que no podem dir encara com acabarà la cosa. No? I llavors, en quant a la plantilla, doncs, la veritat, en, en guany hi ha hagut una reducció de pressupost, hem, hem anat, diguem, quizás final amb uns fitxatges que no varen poder ser, un lesionat, en fi, hem volgut d'arreglar-ho així com han pogut, però ara, la veritat, l'equip està molt bé, la plantilla està molt bé, l'entrenador està fent una gran feina i, com dèiem antes, ho estan disfrutant, no? I jo moltes voltes dic a en Mario, dic, Mario, si si no nos divertimos, malo, ¿eh? Porque este estrés que llevas, este, es que s'ho agafa tan en serio que, que, que a voltes dius, para, para un poquito, perquè, perquè si no, no, no, no sé dónde llegaremos. Heu fet, I... heu fet números, m'imagino que sí, perquè a més en faig molts. I la comptabilitat es du... No, a veure, nosaltres tenim una eh? política pressupostària arrejatable. això Però, ho claríssim. Home, la veritat és que en algun moment vareu dir se'n vagi qui se'n vagi, es quedi qui es quedi, hi eh, ha plantilla. I els números eh, hi eh, ha que mantenir-los eh, el eh, millor possible i que no han de fer extravagàncies ni, ni nous fitxatges. Al final això no va passar, hi ha hagut incorporacions, també és veritat que hi ha hagut baixes. No? Eh, ha estat per això que hi ha hagut incorporacions, perquè hi ha hagut baixes? Sí, hi ha hagut baixes i, inclús ara està en un país de mil d'euros per debaix del pressupost, no? Eh, però bueno, quan tu has fet una feina com la que han fet guany, no la pots tirar ara eh, amb una plantilla de 14 o 15 tios. Li tenim que dar el mm, mínim que es necessita, que són aquests 16-17 jugadors, i amb això acabarem. No? Anàvem a d'un a dos més, però al final ha estat molt difícil fitxar, i fitxar per fitxar, jo ja vaig dir a Mario que no ho fes, que, que per fitxar no, no, no, no, no valia la pena, i, i al final han dut aquest reforç, i en Bechol tirarem hasta final. ¿no? Oye, que yo no sabía que había tocado la lotería en la peña, pues yo el cuatro décimo. Bueno, pero tocó No sé, ¿dónde no sé, mi peña debe ser... No, debe tocaron ser... 40 euritos en, en, lo que es del niño, así que con eso no se pueden hacer muchas cosas. Eh, es va enganyar en Pepe Grimaldo en la seva sortida? Eh, mm, se li no. va prendre espal? Eh, eh, se'n va anar per la porta de darrere, eh, les eh, circumstàncies que varen rodejar aquesta baixa de fitxes que no estaven controlades, eh, va ser una mica estrany tot això. A veure, has pogut resoldre d'una altra manera es va... sense fer mal a la persona. Es va, es va cometre un fall, i tots sabeu quin és el fall, no? És a dir, vam pensar que el porter eh, podia ser sub-25 sempre que tinguessis un equip en regional un fall en Mario, el va assumir i el va arreglar. Eh, a costa de què, però? Bueno, a costa d'un jugador que va dur ell. Això va ser una cosa entre ell i en altres club li va pagar tot i nosaltres allí no teníem molta més cosa que dir. Que és una llàstima i m'ho sap mal, sí. Però en Mari, eh, jo vaig parlar personalment amb en Pepe Grimaldo i va dir, és una llàstima acabar així, però bueno, en Mari va haver d'agafar una, una decisió molt difícil, molt difícil, i, i vist l'ha vist tot el mundo molt listo, perquè quan has fet les coses llavors dius, vale, que haguéssim pogut llevar en, eh, en el diré, en Newman, sí, però en aquell moment es tenia que agafar una decisió antes del diumenge, perquè poguessin jugar, i es va agafar i amb en Pepe, es, vaja, nosaltres vam parlar-ho, és una llàstima perquè és un garrit que va tornar aquí en idea de jugar però bueno, quizà són les parts lletges que té el futbol, mm. sense mala intenció, es va haver d'agafar aquesta decisió i, i la tens que agafar i fora. I Moro eh, ha tornat a la penya. Sí. Era un molt bon porter de la penya, va fer molt bones temporades en la penya, mm -hmm. va deixar molt bon gust dins la penya, perquè jo sí, sé sí, sí. que estava molt ben considerat. La Moro se'n va anar, se'n va anar a Sant Rafel, i molts es preguntaven que per què. Alguns deien que perquè en Mario no el volia, altres deien que ell no volia ser segon de bordo, altres que Sant Rafael tindria l'oportunitat de seguir sent eh, porter titular. bueno, ara ha passat el que ha passat. El Moro ha tornat a casa o Moro simplement ha tornat a on eh, ha pogut? Mm, bueno, això és una decisió d'en Moro, i li hauríeu de preguntar però, a ell. Però alguna decisió, però els altres sí, també, sí, no, no, l'heu incorporat. Home, nosaltres, ell s'ho va oferir i nosaltres va dir, hombre, ell viu a Santa Eulària, mm. la relació amb el Moro és sempre boníssima, perquè és una gran persona i un gran porter, mm. i ell ha vengut a guanyar-se el puesto. I menys coneixent en Mario. Vull dir, allí és que <laughs> ja ho sabeu, és que no treballa, els que no corre si està dins el camp i els que no para pilotes estan a la porteria, no jugarà, sigui qui sigui. I jo penso que és una cosa que visquent a Sant Eulari i estan a Sant Eulari, el més normal és que juguis a Sant Eulari. Però bueno, el que va passar l'any passat, una decisió tècnica d'en d'en Mario com a entrenador i no hi va haver cap problema i ara ha tornat uh mhm. -huh. i tots contents eh, President fins a quan President fins a quan? <laughs> eh, perquè, bueno, la temporada passada hi va haver, eh, que alguns van comentar que, bueno, que sí, que en Juanito Dàlia seguia, però que seguia, i ja veuríem, però eh, ja veuríem eh, què significava, que acaba la temporada 2013-2014 en Juanito deixa el testic un altre, eh, o realment eh, hi ha possibilitats de continuïtat? A veure, eh, en el futbol sempre és convenient que quan, com jo, que duc 10 o 11 anys ja en el club, eh, hi vengui gent nova, no? Això seria l'ideal. Mentre no hi vengui gent nova, el que no farem mai serà deixar el club tirat, ni jo ni la directiva, perquè, per començar, no és un club presidencialista, això, som un, un grup, com el Davi sap, d'amics que estem intentant que el club segueixi endavant i que estigui al nivell que es mereix, no? Entonces, nosaltres vam proposar eh, fer un any de gestora, per sanejar les comptes, per, per, per seguir i, bueno, i esperar per si algú s'anima o alguna altra jo que sé, iniciativa de molta més gent, que es pot lear quantitat de gent que està capacitada per això però bueno, si no sortigués, eh, nosotros el club tirat no ho deixarem. Lo que está claro, yo, yo estoy muy metido con ellos, siempre lo he dicho sin estar delante, que la directiva de la Peña, yo me quito el sombrero, Eh, primero porque soy entrenado de ellos, segundo porque participo prácticamente en todas las charlas, me consultan muchas cosas, él sabe que yo soy muy peñista. Y decirte que a ellos le haría mucha ilusión que viniera un equipo joven y dijera, vamos a coger esta iniciativa y ellos apoyarían a ese equipo joven. Es así. Sí, el problema es que ese equipo joven no llega y como son tan hombres de palabra y de todo, queremos mucho a la peña, digo queremos porque yo estoy con ellos y decirte que, que, esta directiva no deja el barco tirado por nada del mundo. Eso te lo digo yo. ¿Te puedo comentar algo, Juanito? O, no, o no, si no, preguntar? No, jo, jo, jo crec que la penya, si eh, té una directiva que jo només considero que hi hagi hagut una altra directiva com era Sedamnit o Escorreu. Eh, era, són, són bastant paregudes, o jo almenys coneguent-se coneguent gent més o menys que, que, que, que a Santa Eulària, perquè jo de fet pues, conec bastant, bastanta gent de Santa Eulària, no? tinc a prou contacte. Tens una cama, allà. Bueno, tinc, una cama, clar. No, i, molt, I molt orgullós que em sent de, que la meva, meva segona residència siga Santa Eulària, sí, la veritat és que... I, ara, I avui per avui el meu club és la penya Deportiva. I el que dice Juanito que verdad, eh, hablando de Nito Correu, como dicen ellos, los Baqueta, los, los, los Luis, los Alberto, los, Carlos de Escaná, aunque no sean directivos, sí. y he dicho que currao para, para, identificar. Pero es que mañana, mañana viniese, aquella Mañana los chicos nuevos, los Isamón, los eh, Rosa, estarían igual que ellos. Ahora mateix, ara mateix directiva que ha una directiva, diguéssim, que no els podien cuir eh, millor eh, un a un. Per tant, jo penso, perquè aquí hi ha, aquí hi ha gent molt jove dins, dins, dins, eh, dins la penya, gent molt jove, que supos que dirà <coughs> és que algun dia s'hauran de fer s'hauran de, hauran de fer es, es d'això regeneracional claro, claro. Quan, sí, el recanvi està, està dins, el recanvi està dins, està dins. la penya no, no està fora per tant, que... jo penso que, jo penso que En n'hi por per ¿Sabes qué pasa? de, Juanito Dalias y compañía. ...tú ve a Juanito Dalias, como ve a al Canarias y Samoa, yo, es que ve a, sus hijos. Por cierto, ¿ha metido mi Ale algún gol esta semana? No, no, está... Su hijo pequeño, que como el tuyo, me dice, Tito A Alejandro está bien mojado este, me este dice, este Tito Dice, oye, metió dos goles, dilo el lunes en la tele, ¿eh? es porque no ve todos los lunes. Aquí le mandamos un besito a Ale y a, y Sergi. Juanito, eh, tal como van cosas y en su record que tenim de, lo que ha pasado, no? Y lo que tú has pasado como presidente, president, no? aquest club es mereix estar a segona B. Aquest club es mereix estar a segona B. Qué cruel fue el fútbol con nosotros el año pasado. Es, yo, también lo tengo en cuenta, Qué cruel. Es, lo de Lorca... No se lo va a olvidar año, ¿eh? Yo muchas <laughs> veces, yo creo que... ¿Te acuerdas, presidente, amigo mío? Le iba a dar un abrazo diciendo, lo siento, fíjate, lo siento. hasta que no Qué injusto fue el fútbol. Pero es el fútbol, el fútbol claro. es así. Si le quitamos esto, nos quedamos sin nada. Però, estem, estem mentalitzats de lo que ens va passar la temporada passada, de lo que de lo que pareixia aquell caramel que l'estàvem <laughs> mossegant sí, sí, sí, ja, i que, ja, ja, eh? ja, ja anàvem a tragar val, i, i, i, i ara com us mentalitzem no? Vull dir, hi ha hagut una reducció pressupostària important hi ha hagut una retallada també de plantilla però així tot seguim sent competitius, seguim sent un club sí. important, seguim sent una, e-, un equip que, que estirà en els play offs Com esteu preparant aquesta nova situació que segur que ens tornem a trobar? A veure, no, no l'estan preparant. No. no. I no, no. és millor anar-ho preparant ja? No hablo del no. que te reganya un matxer, eh? No, no, no, no. a veure, <laughs> eh, nosaltres ja vam veure que la penya està preparada per enfrontar-se Ara els playoff, eh? a Sant Andreu, que mos varen mereixer guanyar. Ara l'Espanyol, que si vareu veure, tu quan i tu eres allí, mos mm. varen mereixer guanyar i, i no va ser. Bueno, coses del futbol. Podem competir segona B? Sí. El club està preparat per infraestructura i gent per estar a segona B? De sobre. Es poble igual, però una volta que està a segona B, si hi rimbes, suposant que hi rimbes o no hi rimbes, perquè ja heu vist que hem estat propi no ha rimbat, vull dir que amb això ho hem dit tot, el que no pots fer és tirar-se a casa per la finestra i fer coses que llavors i es val desfet. Això sí que està terminantament prohibit. Bueno, dir, per què en teniu l'experiència? No, bueno, no, no, nosaltres, van, no, no, no, nosaltres vam no, estar a eh, segona B sí. i van tenir un pressupost i ajustat sí. i tot bé. Sí, que però fou... segurament hi havia coses que vareu fer en aquell moment que no els faríeu. Exactament. Mm. Una volta que s'ha après, el que no pots fer és gastat-te el que no pots i embarcar el club amb un barco sense retorn després, si és que podria ser. I, i això el diuen els socis, això el diu el poble i el diu els aficionats. Si es vol un equip competitiu, costa uns sous i hi ha que pagar-los. I això es té que treure de tots. No és una cosa personal mia, meva com si allò fos una empresa meva. Mm I amb això tenim que anar molt de cuidado, perquè el futbol està en una situació difícil i quan estàs, en, quan estàs a segona veu, quan vas a pujar i estàs allí tan animat, es cap, qui sap, és que pot més que el cor i, i llavors et trobes en situacions un poc emprenyes. Com estàs Això ho tenim que evitar-ho. Com estàs deute de la pòlissa? Quan, quan, quan s'ha anat retallant? què no, queda, bueno, per, què bueno. queda per cobrir? Eh, quines són les expectatives de futur? No, nosaltres, nosaltres estem retallant tota la deuta, com ja sabeu, com mm. estem en les en juntes generals, i cada, cada any eh, hi ha una part d'amortització de deute que l'estan mm. complint, l'estan complint sense fer uns retalls <laughs> com fan alguns que diuen talles per aquí, talles per allà, et quedes, estan mantenint el nivell, com tu veus tant en sus juvenils com en, com en, en su primer equip, en su primer equip. Mm eh, d'escola de futbol i d'equips d'estam, que, que no en podem tenir més, que, que m'ho surten els guerrers de tots els cantons, estem en totes les altres disciplines, estan fent el que es pot, més és impossible perquè no hi acabem. I què queda per amortitzar? Què queda per, per... Ara no t'ho puc dir, jo ara no, no, senyor president. No, això, no, no, no, bueno, no, no tenim res que amagar. Això d'estar diàriament. No, no, no, no, perquè tu saps que allò ho tenim, ho tenim molt desmuntat. Una quantitat important. Eh? Sí, però vull dir, es, jo, els números, com sabeu, no els duc directament jo, en, els duc unes persones que n'entenen molt més que jo i ho fan a prou bé, l'únic que puc dir és que estem amortitzant deute cada any, mm. en la part que vàrem dir, i estan complint els seus pressupostos ordinaris. I amb això, si seguim així, dins un any o dins dos, no hi haurà deute. Mm. Estam al dia, és a dir, completament al dia. Els, els jugadors... Bueno, perdona, ara vam el més... el mes, més de gener, Els mes de gener que, que suposa que el pagarem Estem al dia de tot el club, eh? no només del primer equip. Que això a voltes ha de dir-ho també. Perquè... Que això a voltes ha de dir-ho, però és que això hi ha molta gent que no pot dir. Exactament, perquè sí, pagues el primer equip, però llavors deus sis mesos és futbol sala. Ah, és futbol sala, vull dir, és futbol base. Mm. Els entrenadors del futbol base... Què futbol sala? Eh, no, eh, eh, futbol sala no està integrat dins... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Nosaltres tenim futbol sala, tenim els tenis, tenim els clubs de senderisme i d'ajedrez, tenim el futbol de, de tercera ...y tenim la tota rítmica tota bueno, ya ja ho sabeu que tenim, casi 900 personas sí, sí. tenis y ya ah, luego también está, está todo el día está organizado porque tienes a un a un Pera, a mi lo bueno, que están ahí, que son importantes dentro del club porque cada uno tiene, no, solo mover balón luego hay que mover papel... y como he dicho como dices que no ve los números yo estoy con él porque los números están bien hechos en manos de quien lo hace, que no falla de todo este éxito además de la directiva que intentamos hacer lo mejor, es el trabajo de los dos coordinadores, tanto de Pera como de Raúl. Están haciendo un trabajo increíble. Un treball que a vegades es diu que no té suficient eh, diligència, diríem, no? suficient contactes, canal adequat perquè des del primer equip se'n donin compte de lo que hi ha també per baix. No? Eh, es fa molta feina per baix que millor des de dalt no està prou considerada, no, no, no, no arriba a haver-hi aquest contacte necessari que a vegades podria possibilitar, a lo millor, una, unes opcions que ara mateix molts joves jugadors de la pena no tenen. Mm, bueno, jo crec que el contacte que hi ha és de tots per igual, ja et dic que quan cobres primer equip cobres futbol base, inclús a voltes anteponem alguns pagos al primer equip, i això ho saben, i els hi deim. Eh? Vale, entonces, la qüestió deportiva, tot eh, és que, diguem, té que jugar en el primer equip, com és el cas dels jugadors que tenim avui, en guany, no? d'aquí darrere no en parlarem. Eh, S'ho estan intentant guanyar a cases d'en Samu, d'en Juli, que està entrenant cada, cada dia en su, en su primer equip, eh, he dit Nagus, en Samu, en Juli, bueno, i el, quizà també... Antonio bueno, Antonio ya es del primer equipo, porque no es juvenil. De los del equipo juvenil que están yendo, intentan ganarse, intentan mejorar, ganarse un sitio es muy difícil por, la competitividad que hay ahí, pero ellos van a ser los que van a decirlo también. Oportunidades las van a tener, lo que pasa que que jueguen o no jueguen, todos sabemos Mario lo competitivo que es Y es difícil, no es fácil Bueno, es diumenge que habéis jugado a Formentera. A Formentera, bueno ¿no? ¿De eh? Va de partidas Guapo, guapo, vale, partidàs. Guapo, guapo. Eh, el Formentera té un problema si no guanya i vosaltres voleu anar a guanyar perquè aquesta lluita fictícia que diuen alguns entre la Penya i el Mallorca és. I és perquè la diferència de punts ara mateix no és insalvable i per mhm. tant la penya ha d'anar sumant per seguir mantinguent un objectiu i probablement aquest objectiu és quedar el millor possible. Es cada... Con tu dius, el millor possible, Ya sigui primer, cuarto, quinto. quint. no, no, no, quinto, quinto no, que te duele la cabeza. No, no, no a decir que te da igual, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hacer... Yo te digo que si podemos ganarlos todos, los vamos a ganar. No, es ¿eh? que si nosotros ganamos en Formentera, a don Luis el Cacho le puede venir un problema gordito. Mm, bueno, pero pueden perder. Sí ganamos. Sí ganamos nosotros. El problema no será por haber perdido con nosotros. No, no. Será por haber perdido, como ha dicho Bonet, de 15 puntos, 13. Sí, pero te vengo a referir. Es decir, han perdido 13. Te voy a referir me voy a perder el partido porque estoy fuera. Fíjate que me, sabe muy mal porque va todo el pueblo Esto es el fútbol. Pero te digo que ahora mismo a nosotros no nos hace tanto daño perder eso no, como a ellos por la situación. Pero si perdemos tres partidos seguidos, ¿qué? Pero eso te digo que si nosotros. Eso perder la piña, perdona Juan. No, bueno, un a una mica... Tres, tres seguidos Un una, una mica posible, no? Un una mica la tertulia que también es complicado, Juanito. Eso también es verdad. Como Juanito, está, está en buen nivel. Juanito ganamos por, está en buen nivel. Ahora, el fútbol entera. jo dic que té un problema. I no ho dic eh, només perquè hagi deixat de guanyar 13 punts. Ho dic perquè crec que estan en un, en un camí o en un carrer que no sé si té sortida. Però si han venit tres jugadores nuevos otra eh, vez. Eh, però jo ara dic això i potser més endavant diré és per què, no? Però en qualsevol cas, jo crec que una plantilla, un club i un projecte com els del Formentera es fet de que en les jornades que duim en el 2014 del mes hagi sumat dos punts és per fer-s'ho mirar. I és qui no ho vulgui veure així és perquè té una bona aquí davant que no li deixa veure a prou bé, no? Però, vosaltres perquè penseu que està passant el que està passant, a pesar d'aquests canvis de plantilla i a pesar de les noves incorporacions i a pesar de que el Formatera va fer la temporada passada una temporada extraordinària i que aquesta primera volta ha estat bona. Per què està passant el que està passant? Bueno, jo no sé, el que està passant no t'ho puc dir perquè no estic allí dins, no? i jo només el que vaig mirant i el que vaig fent. Aquests dos jugadors que se'n van anar perquè es veu que no... Tres que no comulgaven en, en entrenador. Però mm, jo t'he de dir que li ha raó a l'entrenador, o sigui, vull dir, en, en aquest moment, o sigui, vull dir-te que que els jugadors poden estar, poden estar descontents perquè no tenen els minuts que han de tenir o això, però l'entrenador eh, serà el que sabrà és perquè no els hi dona més minuts. Llavors veig que diu que li ha sabut mal que aquests dos jugadors no s'esperava que se n'anassin. Home, anem a veure. Eh, aquí hi ha d'haver-hi algun... Jo penso que el diàleg, el eh, diàleg és importantíssim. Si l'any passat eren indiscutibles i anteriorment Antíticat i, eren indis, indiscutibles a, a una plantilla com la del Formentera, pues alguna cosa està passant o, o ha passat i que se'n vagin aquests dos jugadors del millor club de tercera divisió o un dels millors clubs de tercera divisió d'Espanya perquè també hi vull ficar-hi la penya i quan dic que és millor club dic que on vas a parar però si hi ha equips de, de segona B que els hi deuen 4 i 5 i 6 mesos en els jugadors i aquí estan fets uns, uns senyors, uns verdaders senyors, uns verdaders cavallers. Per què? Perquè el Formentera té una, una directiva exactament igual, com s'ha de, la, com s'ha de la penya, gent responsable, gent que sap acabar i, lògicament, gent sèria. I jo, jo anar-me'n del Formentera per anar-me'n a, a, a, a vagar por ahí sense saber si cobraré o no cobraré, però és igual, que te'n pots anar a un, a un equip de més categoria o de més nom. I si, si no, no te quiere... Per, espera un moment, deixa'm acabar. Ah. Um, uh, si, tu, si, jugues, si l'entrenador no te quiere, si l'entrenador no te quiere, jo som el president del Formentera, doncs jo he de saber per què no te quiere ah. l'entrenador. Ah porque eh, aquí entra el, el plurito, el orgullo de cada entrenador, que los entrenadores en general también hay, eh, y referirme, eh, tienen su orgullo de, eh, es que este tal, es que este... no, no, es, hay que tener diálogo, ¿Por, ¿por, qué no rindes? Perquè, yo ho de saber com a entrenador. Si al, sis altres anys eres bo i feies gol, enguany per què? Què, què et passa? Si fas mala vida, pues, escolta, amigo, pues, fuera, eh, tal. Ara, tampoco es un equipo un, e, equipo profesional, el Formentera. si un chico tenía que venir a ver a la novia y no le dejas venir a ver a la novia, los yequemenios también me empreñaría. Hombre, perdona, yo tengo mi novia con 22 años y no puedo venir a ver a mi novia y, no me pones y, cobro 200 euros vale, vale que se vaya a bañar. por eso, por, eso, me, por eso me, por, eso me, metes también mi vida por eso me el, el, el, el, el, el, el Formentera doncs, bueno, doncs, ha, ha hagut de, aquests dos se n'han anat perquè han volgut, cosa que s'han equivocat, totalment s'han equivocat, en anar-se'n, perquè jo crec que hi ha altres solucions. Després vas i veig com és eh, el, el, el, el Sant Rafael, que planteja una situació de crisi, perquè la veritat és que planteja una situació de crisi, i hi ha un, un, un... Però de tanta crisi eh? que que no eh? pagaria fins Exacte. a final de temporada. I hi ha, un, hi ha un jugador que ve i comença a dir que, que l'han enganyat i que no sé què, no sé quantos. El vol al Formentera i resulta que en contra d'anar-se'n a Formentera, que jo me n'hi vaig, me vaig enfilat, agafo la primera barca i me n'hi vaig cap allà, resulta que es queda. Molt bé, que li han oferit, li han oferit més sous, li han Parles oferit... Parles Carvajal. Eh? Carvajal. Sí, parles d'en Carvajal. Ara m'he deixat, t'hi vaig explicar una eh, cosa. I, i, i, I dic, bueno, a, a, això què és? Això que és, jo vull estar en el millor equip, a un equip que, que possiblement farà, eh, eh es, eh, eh, jugarà el playoff, amb tota seguretat. I jo m'he de quedar en el Sant Rafel sense desprestigiar el Sant Rafel. A mi el Sant Rafel m'ha dit que no em pot pagar, vale? No, com que no em pot pagar, jo m'he de buscar la vida. I a més els he obert la porta amb, amb molta dignitat, els he obert la porta a tots i els he dit que se'n vulgui anar que se'n vagi. Perquè Vera ha fet el mateix, i l'Eivissa va fer el mateix amb el cas que hi havia en Sergio, en Sergio Tortosa. Per tant, eh, el que no puc entendre és que avui critiquis la situació de que la directiva t'ha enganyat. enganyat i no sé què, no sé quantos, tinguis la possibilitat d'anar en el millor equip d'Espanya de tercera divisió, sense menys la penya, i que resulta que et quedis a, a, a Sant Rafel, en tots els meus respectes, cap al Sant Rafel, tots els meus respectes, som sòcio, però ho dic així. Per tant, eh, hi que no, que no els entenc ni es poden entendre. El yo, te lo voy a explicar yo. Ahora voy a ser labio tres minutos, hombre, que no quería ser el venga. porque vengo de, de, la casa muriana que su mujer ha hecho cumpleaños. Vale, venga. Su allí con Murtera, a ver si se va al Liverpool con el pase este que le da la Peña Independiente. Vamos a ver una cosa. Todo lo que tú has dicho me parece correcto. Y detrás de todo eso, ¿dónde está la elegancia de la amistad? ¿Dónde está la elegancia de la amistad? ¿Quién es el entrenador de San Rafael? Vicente Román. Sí, bueno. ¿Quién es el entrenador de Formentera? Luis El Cacho. ¿Quién es el entrenador de La Peña? Mario Machea. Ante todo eso, hay que tener dignidad y educación deportiva. Porque después de que está pasando una fase muy mala el San Rafael económicamente, y de que deseamos todos que salga, si el entrenador de Formentera está interesado en un juego que se llama Rafa Carvajal, muy amigo mío, lo primero que tiene que hacer es llamar a Vicente Román y decirle, Vicente, me quiero traer a este jugador porque me interesa. Pero tanto Luis El Cacho como todos los entrenadores del mundo son unos egoístas. No. Digo, todo, perdón, mi no, pregunta. que pasa es que... No, pero es que tenía que, que desde una perspectiva humana y de que son profesionales. Vale, a lo que voy. Que profesionales. Pido disculpa que me he equivocado. Luis Cacho te dice, Vicente, me equivoco, porque Vicente está hundido. Vicente profesionalmente está hundido. Y encima de todo, un amigo, porque si no son amigos me importa tres cominos pero si son amigos, yo no te puedo traicionar a ti, don Juan Riera. En, esto, tiene, tienes razón. Vale, entonces te quiero decir eso. Eh, Luis Cacho... hay que ser más elegante. Y te deseo lo mejor del mundo como entrenador, pero la palabra amistad significa mucho en la vida y tú con Vicente Román no la has demostrado. ¿Has oído? Y te deseo lo mejor a tu mujer, a tus hijas y a ti profesionalmente. Pero se ha portado con Vicente Román con una cosa más rara, mm, no sé yo cómo va a acabar la relación esa. Me gustaría a mí saberlo. Y deseándole a Formentera y a un íntimo amigo mío que es Carvajal, que se vaya al Formentera o a mi peña o donde ha estado. Pero las cosas se hacen por la vida, porque mañana le puede tocar a Luis el Cacho meterse en el pozo. Hasta luego, buenas tardes. Sergio. Et, et, don, et dono l'enhorabona. Això, eh, el que acabes de dir, eh, no, bueno, no, no és la manera de fer les coses. Han Set, no és la manera... No, no, no, sí, està clar. Vicente la defensat no, no, no, en el cas. No és la manera, no és la manera no, no, no, no, Mira, jo no, si aquesta, no, no, no, no, és la manera, no, no és la manera de fer no, no, no, no, un no, con no, muy no, Y yo al Machea le deseo lo mejor del mundo, y lo he dicho mil veces, y a su mujer y a sus hijas. Y mientras se han entrado en mi peña, yo me quitaré el sombrero. Ahora, yo discrepo de muchas cosas y las digo porque soy el labio y no me callaré. Pero defiende a la peña y yo iré con la peña y mi directiva a muerte. Pero en la vida hay que ser elegante. Sergio. Tienes razón. Bien, yo, a ver, eh, opinar del Formentera, evidentemente, mm, la racha negativa está siendo bastante, bastante larga, lo cual quiere decir que hay cosas que no, se están haciendo bien, igual que cuando se hace bien, eh, por ejemplo, como lo están haciendo el, el, la Peña Deportiva, que, antes le hizo a, Juanito, que bajo mi opinión es muy difícil que pierdan más de tres partidos por la línea que llevan y por la competitividad, juegue mejor o juegue, o juegue peor, pero lo están demostrando. Eh, hay veces que yo creo que los entrenadores nos tendríamos que hacer una autocrítica y, valorar que, que, bueno, que también somos humanos y nos podemos equivocar eh, bajo, bajo mi opinión, eh, es un arma de doble filo el coger y echar tres, trate otros tres, pero a cara de buscar un, equipo, buscar un, conjunto que ya no solo dentro del campo, sino... tres. Es que, se han ido, no es que los haya <laughs> echado. ya me sé que le enseñé la puerta de salida o que ¿eh? ellos hayan, decidido. Evidentemente... Eh, si a ti no te interesa, pues tú lo vas a dejar que vaya y que, cuando se vaya, mm, cuanto antes mejor, ¿no? Pero hay otra cosa que se llama, que hay mucho, mucho de las veces los que hemos estado en, jugando o entrenando, eh, yo creo que en los, grupos se ganan muchos partidos. Eh, en cuanto a, gestionar bien el grupo, a, dirigir y manejar en situaciones incómodas o en situaciones que jugadores eh, que no juegan, que no tienen los minutos, y más cuando son jugadores que, no son nuevos. ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, el año pasado que, no le dieron continuidad a algunos que traían de fuera, evidentemente, pues bueno, no funcionó, no dio rendimiento, tú coges, le da la baja, fuera. Pero donde hay jugadores que han dado un rendimiento anteriormente, eh, yo creo que también los entrenadores tenemos que valorar y saber que a lo mejor no le estamos sacando un rendimiento a jugadores que son importantes o que lo han demostrado que son importantes. Yo creo que el Formentera este fin de semana va a tener una papeleta bastante gorda, porque viene uno de los mejores equipos y lo están demostrando como la Peña Deportiva. Eh, 15 puntos, eh, conseguir dos para un equipo que tiene que estar entre los cuatro primeros con el proyecto que tiene, yo creo que es que es pobre, es, pobre, ¿eh? y a la vez y a la vez perdona y a la vez eh, creo que que ahora es el peor momento del Formentera recibir a la Peña pues Deportiva por lo que está demostrando. Eso está claro. però pot passar, evidentment, perquè té capacitat i té equip com per guanyar-li la penya i guanyar-li qualsevol a Formentera. Eh? Vull dir que, evidentment, aquest diumenge pot passar qualsevol cosa, que guanyi la penya o que guanyi el Formentera. Però, tornant una mica al tema dels fitxatges, han estat treballant durant, durament, eh, el Cacho volia un Carabajal, volia un de centre. Però jo em pregunto, en sus delanters que té o ha tingut, no? perquè ja <laughs> han anat uns quants, no? el Formentera aquesta temporada. En el que va lluitar per tenir el màxim artiller de la temporada passada dins la tercera divisió. Vull recordar-ho. Era jugador de la penya. Mi cara del fin. Se'n va anar perquè eh, tenia una oportunitat per Suïssa, no sé, i, i llavors va tornar, però és que el Formentera anava darrere, però darrere, darrere, darrere, i probablement perquè s'entrenava el volia. ¿Qué que pasando està passant, Piquero? Que están buscando un delantero o han buscado un de una manera... José, es que detalle, pasaban los minutos y parecía que no arribaba el delantero. Un detalle, un detalle, por ejemplo, de valorar, que lo comenté la semana pasada... No, pero me agradaría para sí, pues este- eh? sí, pero es que eh, sobre, sobre este tema, ¿no? Es decir, yo lo he todas estas semanas atrás y, desde el principio de temporada yo aposté más por el potencial Formentera, no, no, no, me callo por decirlo otra vez, más que la Peña Deportiva. Inclusive dije más que de medio campo para arriba tiene mejor potencial, inclusive igualando casi, lo demostraron que el Mallorca. O también, porque de lo que tú valoras de principio de Tú valoras, ¿no? Y, por eso digo que a veces que nos tenemos que hacer una autocrítica cuando tú tienes de medio campo un potencial importante. Ahora mismo el Formentera es el, el octavo equipo máximo volador, es decir, hay siete por encima. Evidentemente, igual que está haciendo una, temporada espectacular defensivamente, ofensivamente se lo tienen que mirar porque, porque tienen jugadores con muy, mucho nivel y el Formentera tenía que estar entre, los entre los primeros de máximo goleador y está el octavo. Eh, peligra, ahora, ahora yo tengo mis dudas eh, en cuanto a, a, porque no es fácil coger la dinámica, yo creo que los enero, los febrero de las temporadas en todos los clubes creo que son importantes y, creo que, el formentero. ahora hay una interrogación, bajo mi opinión, importante en cuanto a Poblense cada vez está más fuerte. Vinisalén está, está fuerte, está cada vez más arriba y después pues te encuentra para, para intentar de entrar otra vez en la, en la dinámica positiva, te encuentras que te vas a enfrentar un derby, que en los derbis puede pasar todo, pero la peña está en un momento ahora que... pero lo que te y yo, que voy a hablar dos minutos, como dice aquí el jefe, lo que le está pasando a Piquero, cuando yo digo las cosas aquí, que es cariñosamente, como yo le llamo cara del fin, hasta me llama y se ríe, no es normal. Sí, gole. Que no es normal que el Formentera, lo hemos dicho aquí, si tiene un equipo para estar metido a la tabla, yo, además he dicho, ¿cuántas veces he dicho? Que tiene la mejor afición de España. Y ojalá ganen todos los partidos menos domingo con mi peña. Que no voy a estar, que me duele la barriga no está porque hubiera ido con el equipo. Y aquí a Radio Illa le mando un abrazo y a toda la gente de Formentera. Pero también decimos que es que aquí no hay culpable... Formentera, si no está ante los cuatro primeros, pasa como aquí, a los míos. Será un fracaso, y punto el peloti, porque tiene equipo y le anda una plantilla a Luis el Cacho bastante los cuatro primeros. Y si no mete el equipo entre los cuatro primeros, a, a Lleida a merendar. Y punto, porque él mismo tiene que salir. Porque es lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿Que el Titi es malo? Eh, el, López es malo? Yo lo he visto Juan segunda vez ¿eh? y el Titi y, perdona, y, y mi cara del 100 malo. ¿Eh? Entonces, aquí está pasando alguien. Y hay que quitar la máscara y aquí alguien tiene que ser culpable. sea digo, el cacho, sea fresco. una de las cosas, por ejemplo, que, no se comenta, una de las cosas que independientemente que tú tengas un buen equipo, pero el rendimiento, por ejemplo, le está sacando Mario, porque lleva un vestuario, no es fácil, porque primero, eh, aunque él dice que tiene, tiene poca gente, pero tiene jugadores... Tiene muy, buena, de mucha calidad y a, la vez, a la vez de ahí, a esos, son los, esos son los buenos los buenos entrenadores que sabe gestionar dentro un, eh, de, Sergio, ara de, animat de, de, un, ja d'un vestuari. Ja hem d'acabar. No, clar, Maito, clar. que moltes enhores bones, bueno. <laughs> moltes felicitats, que la cosa segueixi així i que a veure si tenim un equip a segona B la temporada que ve. Ho intentarem i llavors quan hi siguem ja veurem què Ja en parlarem. Ja en parlarem. Que mañana sea todo un éxito, ya no se pierden más. Todos mañana a las 10 ¿Eh? y cuarto. Para ti tengo dos frases que, te van a, te van a Sergio, dinos que vemos veïm. A tots vostès, moltes gràcies per estar un dilluns més aquí a Radio Èxit i a TEF.